onoi proston dia onoi pote axomenoi epitoe sune hos axoforein kai talai porein presbeis epemsan proston dia lusintina ai tuumenoi ton ponon hode autois epideixais buulomenos hoti tuto adunaton estin efe tote autus apallage esestai teshko pateyas hotan u runtes apotamon poi eso si cakei noi auton aletheu in hupolauntes apekeinu kai mehrinun enza an allelon uron idosin entauza kai autoi peristamenoi urusin ho logos de loi hotito to hecasto e pepromenon a therapeuton esti.